Andalusam Andalusam Andalusam In veselat vesel na Rasulullah Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam amma bad. Nastavljamo sa čitanjem knjige Tesir Musadah al-Hadis od doktora Mahmuda Tahana, egipatskog šeha i učenjaka, koji je godinama predavao u Rijadu na džametima. Inače, pripadao džematu džema, Ihvan Muslimin. Ali bi učen. Zaista bi učen. Dobro, došli smo znači, do, do teme. Zadnje što smo govorili, e, govorili smo o šartovima prihvatanja ravije. Pa smo spomenuli na dva, dva poznata šarta, to je adale, to je dapt. Da bi, da bi ravija bio prihvatljiv, fika, pouzdan, mora da zadovolji dva šarta. A to je adale, znači koje mi prevodimo kao pravidnost, mada smo prošli put tumačili da to baš i nema neke veze s pravidnošću. Ovaj, a drugi je dabt, a to je pouzdanost, preciznost u onome što, što prenosi. Pa smo o tome govorili prošli put i sa čime se potvrđuje nečiji adalet. Znači, govorili smo o ovom prvom šartu, a to je adaletu. Šta znači adalet? A onda nam je ostalo ovaj, da govorimo o, o dabtu pa smo spomenuli dapt, znači prošli put smo spomenuli to ovaj, i, i dosta smo na početku spominjali kad smo govorili o slabostima hadisa, na što se vraćaju, slabost hadisa se vraćaju na ove dvije stvari, je tako? Spominjali smo da se vraća e, na problem ovaj, kod ravi po njegove pravjednosti adaleta i problem kod njegovog dapta, odnosno preciznosti i pouzdanosti prenošenja onog što prenosi. Pa smo rekli ovaj dapt, pouzdanost, preciznost, da se ona vraća na dvije stvari, znači vraća se na hifs, dapto sadr, E, preciznost prsa, odnosno e, hifsa, i drugo, e, znači, dabt kitab, a to je u stvari pouzdano preciznost knjige u kojoj bilježi čuvanje knjige koji bilježi hadis. I prosim smo govorili što smo govorili vezano za adalet, kako se potvrđuje na koji način, i došli smo do, do, to, do teme kako u stvari se zna po čemu se zna da je neki ravija pouzdan kefe jurefu dabtu ravike. Po čemu se zna i kako se zna da je neki ravija pouzdan? Odgovor na to je da se zna, kaže, bi muvafekati ethikat mutkinin firivaje. Zna se po tome, kaže, što ono što on prenosi, da se to slaže sa drugim ravijama koji su pouzdani i provjereni. Koji su pouzdani, provjereni i precizni, ono što prenosi. Znači, kad on prenese nešto, slaže s time, znači, nima razlika između toga što je prenio. I onda se na osnovu toga zna da je on, da je on u redu. Kaže, vela te durmo halefetuhu nadire. I nema smijete ako nekad pravi, u izetni, znači, e, nekad rijetko, u, u, u, znači, e, znači, u, u, jako, jako, jako maloj mjeri da se napravi da ima grešku neku, da se razlikuje u nekim stvarima. Međutim, in kethuret muhalefatuhu, lehum ihtele daptuhu. Međutim, ako on ono što on prenosi u njegovom rivajetu, ima, znači, uh, ima puno oprešnosti sa onim drugim pouzdanim rave koje prenosi, onda dovodi se upitnost njegova pouzdanost. Ihtele daptuhu, znači, ima poremećaj u svojoj preciznosti pouzdanosti ono što prenosi. I onda dođe na stepen toga da za nje kažu, e, da, da to ravija kaže, lem joh teđ bih, za njih se, kada ta ravija ne može biti dokaz, ne može biti dokaz ta, ne može on kao ravija biti, kada je on u rivajetu uh, lanca prenosilaca, znači taj rivajet je sporan zbog njega, jer on nepoznan. Dobro, a sve ovo su stvari, vraća na to, vraća se na, na takozvanu temu džerha wa ta'dila. Džerh i ta'dil, odnosno, džarh znači e, spome, e, kritikovati nekog ravi u nečemu što je spurno kod njega. Ta adil znači ocijeniti raviju da je pouzdan, da je u redu. I ta, ta se nauka posebno zove, znači džarh i ta, ta adil, ili učenjaci koji, se, koji su e, poznati u toj oblasti zovu su ulemao džerh i ta adil. Ulema, džerha i ta adila, znači ulema koja je bila na stepenu od koje se zna koji su ocjenjivali ravije ili su pouzdani ili nisu pouzdani. Znači nije sva ulema hadisa bila na tome. Neko to su znači, poz, e, znači izuzetni učenjaci u oblasti znači u oblasti hadisa. Mi možemo spomenuti neke ovako ako želite spomenućemo imena nekih učenjaka e, da se zna onako jel da znate koji su učenjaci koji su bili na tom stepenu koji, koji su svali ocjenjivali ravije i pisali biografije ravija i spominjali, kada oni ocjeni nekog ravija da ravija nije u redu, znači to sprihvata. To je, što kažu, ko da je s nebesa palo. Jer zašto, zašto znamo, zašto je to povezano od njih? Zato što, znači, što su vodili računa o tome, istraživali, bavili se time. To im je život, to je njihova nauka bila. <clears throat> prije toga samo da navedemo, znači prije što vedem, spomenim e, imena, imena učenjaka, samo da ovdje pojasnim ova, ova dva termina. Pazite, ovdje da, da napravim digresiju, što bi Fendija rekla, da izađem s teme. Danas ima poznato ovaj, ona devijacija kod ovih medhalijevaca, džami i ja. Devijacija dolazi s ove strane. Kažu, sa džerha i ta dila. I te ste, kak ima veze ova nauka sad? Džerha i tadil, ulema, ulema, džerha i tadila, ulema koja je ocenjivala, kritikovala, koja je ravio poznan, koja nije poznan. Oni kažu, danas postoji, kaže, ulema, džerha i tadila. Ulema džerha je ta dila, znači ulema koja ocjenjuje koji je pouzdan šeh i učenjak daje koji nije. Odatle počinje njihov problem. Tu odatle oni ulaze u novotariju. Došli su neći novim. Medhalijevci, džamije. Kako, s koje strane? Čak, čak su on provalivali s ovim, jel? Da su ošli pitali svog velikog šeha koji danas, danas svojataju, to je šeha, šeha Saliha Fevzana. Pitala ga, kaže, ko je danas, kaže, ulema džarha i tadila? Ono, ono, ono, ono, neobično bilo ga pita, tako glupo pitanje, on kaže, nauka ulema džarha i tadila, to je istorija, prošlo, završeno. Zapisano u knjigama ulema, koja ocenjivala pouzalnost ravija, tu zapisano u knjigama hadisma, Nema danas ulema i džarha je ta dila. A u stvari oni su misli nešto drugo, šta? Koja je ta ulema danas koja može reći za druge da su nepouzdan, da se ne treba slušati? I odatle dolaze njihov problem. Znači, kod njih je, ako neki šejh daje učenjak, počne se baviti politikom, to odma i hvanja. Neku grešku mu jednu nađu nešto u akide, u ono, kaže skrenuo da dalale toču. Ili bavi se društvenim stvarima, pitanjima, ili duhovni stvarima ovako sa strane islama, sufija, ili ovako onako, nađu neku greškicu kod nekog da je bilo šta, odmaga onaj, na stranu. A ko to njima odgovori? Ne govori pojedinci, znači, ne odbečni sljedbenici, nego njihova ta ulema. Njihova ulema, počeo od, od šeha Rabije Medhalija, koji zaista šeh ima znanja, međutim, po tom pitanju došao sa ovim. Neke stvari se vjerojatno pogrešno pripisuju i pogrešno se razumiju, ali oni slični njemu, znači oni imaju svoju ulemu. I ta njihova olema kad kaže ima ih u Egiptu, ima ih, najviše ima u Egiptu, u Kuvajtu, u stvari njihovo, e, njihov centar je na zapadu. Holandija, Danska, Engleska, Švedska, ta mjesta. Tu su oni kote i roje. U arabskom svijetu se odiska ne ide im baš najbolje. Ne, ovo ozbiljno govori, znači, zaj, ovo je zaista veliki problem. I oni su se lefije, i oni se drže suneta. Praktičari su veliki, pravi. Međutim, ima i ovaj problem ovaj problem toga, znači koga, glavni je problem, kako ćeš znat, kako ćeš znat ko je Medhalija, kad ste oni s tobom priča, pitate kojeg šeha slušaš, ko ti je šejh? To kad te pita, odmah znaj da je to, da je to ta liga. To je njima problem, znači pita kojeg šeha slušaš, ti kao, slušam, pa ja slušam, nađu ti zareć, jel, koga slušam, slušam, šeha koji, ljudi nas koji šehovi, razumiješ? I on te odmah ocjenjuje, odmah ti onda je cijel, aha, to sluša. I normalno pokuša to odmah obijet. Kad možeš kar kibaru lema sluša. Ko je kibaru lema, bogat? Umrli ovi. Bin Baz, Albani i Šeh ibn Femin. To su tri, tri alma kojima oni ništa protiv njih ne govori. Nisu mi govoriti, na njih se vraćaju stvari. Kad kažu lema, kad to je pravo lema. A u stvari njihova lema prava ovi ovamo njihovi medhalivski šejovi. Ko ima puno. Neki od njih zaista imaju znanja, neki manje, neki više, nije bitno, ali u njih je taj problem ocijene druge koji se sa njima ne slažu, automatski, ili je Ihvani, ili je Sufi, ili je Kutbi, ili je Sururi, ili ovo, na ono, te njihovi nazive, tamo kako klasificiraju se, Selefije. Znači, oni, oni imaju problem samo sa, sa, sa Sufijama i Ihvanijama. U stvari, oni su dobri ovako, da otkrivaju Sufije i Ihvanije, ovako odgovore na njih, dobri su, znači, na njih se vrati slobodno. Na njih se možeš vratiti. Ovaj, jer, jer on to dobro istrano se bavi time, to njima glavna stvar. Glavna stvar gdje će god nekli pogriješiti. Znači to je glavna, znači ko je, ko je provalio Numana Kana, oni su ga provalili. Oni su pratili njegove stvari tamo, aha, i napravili njegove video iz dvoje, sako, ah, joj, čovjek, znači, ima problema u razumijevanju akide, ono, ne ima čovjek širijesko danje završi arapski jezik i, i tefsir Kur'an sa, sa arapske strane arapskog jezika. I normalno da će doći sa nekim nebolozama. Ali oni su ga, to, to je njihov, to je njihov fah. Znači, da prate te, hoćeš koju riječ kliknut, da ne odgovara i odma džerh tadil, aha, to je o, neki ona njihov šejh to te onaj osekne i dalje ideš, znači nisi ti za toga i to je zaista tako. Znači to je tog tipa, znači. On su počeo sa odite počeo Sefer Havali i Hvanija, kaže, priča protiv države, bavi spod Haridži. U stvari Haridži su zvali. Selma Nauda i Sefer Havali su bili za njih Haridži. Abdurrahman Mahmud, najveći alim šejhova u Akidu, Saudijskoj Arabiji, jedan najveći šejhova. Za njih Hvanija. Ebu Isa Huveni, Ihvanija. Mustafa Adevi, Sufija, Ihvanija, ovako onako. Ljudi, ljudi, šejhovi, alimi, muhadisi, obojca, Ebu Sakoveni i Mustafa Adevi, šejhovi, učenici od šeha Albanija. Ne, ne, nisam, nisi u njihovoj lig, znači, nisi ona, ona raslana na njihovo, nisi u njihovo, znači, nije, da je potrebno njihove šehove. Znači, automatski si ti, znači, svrstajte vam, tamo ili vamo. I to je poznato kod njih. Al zašto ovo spominjem? Nije sad cilj, nisu oni bitni, ja sam pisao o tome govorio, nego pojenta što oni, njihovo bela je dolazi s ove strane. Oni su sebi umislili da sad u Lema, mo, znači u lema sad treba tebi odrediti koga se sluša i ko se ne sluša. To je džerh i ta dil. Znači njihovi šajhovi, ti njihovi, koji prate stanje nekog drugog šeha daje, on kao ocijeni nešto da on pogriješio, nekog greška, ako ne griješi, i onda ga ocijeni, kaže, od njeg se ne uzma znanje. Nije on, kaže, nije on dobar, novotar, kaže jer u nečem pogriješio. I tako znači su uh, odbili še, znači ocijenili šejhova da su oni uzma znanje smatraju opasnim ili je haridžija ili je sufija ili je znači haridžija on smar ako podržava džihad haridžija automatski kaže ima džihad u Siriji haridžija kad nema tu šta reč da ima džihad u Siriji to je haridžizam kod njih znači da, da, da nešto podrži tamo što ispravno ko sufija ahlak ono kaže sufija baviš se politikom i hvanja, automatski, ako šeh u te stvari ulazi. Znači, škodi njih tako di, ocijeni ti njihovi, ovaj, ti mali šehići, njihovi šehovi, on to ocijeni i danu tako ocjenu. To je ta džerh, ta dil. I onda oni krenu. I sa njima kad razgovar, zaista, ako ste imali prilike sa njima kad sjedite, razgovarate, priča o toj temi. Ko ti je, kod koga slušaš, od koga uzmaš znanje, koji ti je šeh, i odmah te, čim ti rekneš koga uzmaš znanje, odmah se svrsta gdje se, odmah te, zna. Ne šeš njihove šehe, znači nis njihova, nis njihova liga. E onda pokušate malo vrbovat, znaš, pa nije to tako, nema što je svakako, budu maš kibaru, lema, kibaru, lema, znači na u tri, trojicu poznati šehova. A onda kad, kad privatiš do sto kibaru, lema, naravno će to sa Saleha Fevzana, kojeg svajataju sebi. I postavljamo na pitanje, ona, ona škakljiva, ona izvuku pitanje, ne jednu rečenicu konteksta, pa njemu postavi, on, on otrijeza, šehe Fevzan voli otrijeza svako kad, kad uđe zanimljiva ta pitanja. I, ona, I oni se koriste te fetve u odgovor za mnoge stvari odnosno kako čovjek, vi znate poznato pravilo, kako šejhu postaviš pitanje, tako može dobiti odgovor. Znači, ako hoš neki odgovor kad tebi što ima, samo dobro pitanje pripremi da ti može odgovor tako. I to je poznato pravilo, to se to koristi svugdje. Zlo namjerno, nenamjerno, žehla, nije bitno. Uglavnom, ovo, znači, ovo govorim zato što ima veze sa ovim džerhom, jer oni to, on to tako tretiraju. Kao danas mora biti ulema džerha i ta dila. Ulema koja kritikuje cijenje ko je u redu, ko nije u redu. A to njihova kao ulema radi. Ova, ona je druga nema koja to ne radi, znači on, njima fali nešto. Imaju problema, znači razumijevanje vjere, tumačenje vere i tako dalje. Dobro, ne znam koliko me razumijete, al tako je. Dobro, nisi možda imao prilike sretni sa njima, nisi imao problema sa njima, jako, jako su ova opasna. To su, to, to ova ova lice naliče eh, ko tekfiruci. Znači, on su jedna liga, znači, ne možeš ga obijeti ni u što živo. Znači, koliko da priča, sve argumente odneseš. On sebi zavru nešto, nakarno eh, shvatio i ide dalje. E, tako i ovi ovamo. Znači, priča sa njim, razgovara. Kod... Hamla, kod nas, bosanske naše ove daje, učeni ljudi nisu, e, nisu potpali po taj, e, po tu fikru, po tu ideju, u, u, govori u arabskom svijetu. U Bosni ja, nema skoro, da nema, je uopšte ovaj, daje, koji su medhalijevci. Ima i dvojca, trojica, koji su e, porijeklom bošnjaci, a žive u Švedsku ili negdje tamo u tim skandinavskim zemljama. Ovaj, a u stvari, a daje koji su selefijski, koji potpali po medhalijevci, tu u Albaniji. Albanija je puna njih znači Alban, Alban ne mislim Kosovo i Makedonija, nego Albanija. I oni su najviše potpali po tu, po tu fikru, po tu ideju. I slijede, imaju, imaju velikih okršaja, znači daje selefijske unutar jedni drugi. Kušta dalje, kad su, kad su tretirali, ovaj, kako su, kak su zvao onaj što je bio onaj, e, predsjednik Kosova prije, prije nek što se odvojilo Kosova, Rugoba, pa kako ne? Znači, A? Onaj prije što je bio? Rugoba, jel? Ja. Rugova, rugoba. Aj, ovaj, ne, ne, kada je nastala ta fitna, zašto njega spominje? Čovjek vala nišao tamo, išao kod papi, prišao tamo se njemu zaklinio, ne, znači čovjek nema vezi s vjerom. On su njega smatrali, on ima taj problem, on smatraju da će moraš biti pokora namjes, svome ovaj, namjesniku. I on njega smatra da na mjestu, da mje, da mjestu imama halife, nema njemu da se opiriš. On smatrali da protiv Bešara Asada nije smijela se izaći povijest borba, jer on zvanči namjesnik, vladar državi mada su kontradiktorni. Isto vreme se žestoke ovamo u akidi gdje treba, treba njega protekvirt, a onda se vjerovatno kaže nema, nije dozvoljeno izaći. Jer u njih u osnovi ima problem toga nije dozvoljeno protiv muslimanskog dara nikad ni izaći, ni pričati. Ako pišeš nešto, kritikuješ ga, ti si Haridžija. I tako, znači ima, ima izetno ovaj, ti osjetljivi teme. A ovako kad pričaj neke teme tumači, dovede, eh, iznosi samo govor o Lemi. Spominju govor o Lemi kao što su iznosili, recimo imao knjige njihove strance, ono Rijadu, Riadul Ilm, kako se zove? Govor o Lemi. Govor o Lemi i tako dalje, ima dvije, tri su bile na našem jeziku i čovjeka čita tu svetve, uglavnom svetve bin baza šeha Usaimina, Salah, Fevzana ili tako, ili provuku nekad svoje oni tamo. Ona, i ti je uglavnom su regularne fetve u red, nemaš ti šta ti reći veliko ulem. Međutim, oni to spakuju u kontekstu određene teme. Ima li džihada, nema džihada. Smije li si izaći predadara, ne smije si izaći predadara. Razumijevanje pokornosti predadaru, ne zrazumije, i tako dalje. Znači, ovaj, s te strane imaju te devijacije. Hvala da mi nismo upali te stvari, pa toko ovaj, nije, ovaj, nije kritično stanje sa te strane, ali ali ima veze sa ovim, znači, ulemom džerha i tadila, jer se oni vraćaju na to. I kad spitao sa Alha Fezana, jel, koja je danas ulema džerha i tadila, on, on se iznadio, pita kao, kakva je ulema džerha i tadila, tu završeno, da, ono, istorijski stvar, završeno, ulema u hadisku ispisali, zabilježi hadis, onda su od, uh, uh, biografije Ravija spomenuli, ocijenili Ravije, to poznao od predsjednog knjigama, No, nema sad nikakve dželemi, e, ulemi, džerha ta tad, ili jer to je to e, završeno kroz historijska etapa islama. A oni u stvari misle na ovo, da njihovi šejhovi kažu da nekog ovaj se sluša, ovaj se ne sluša. Od ovog uzimaš znanje, od ovog ne uzimaš znanje. Dobro. E, što se tiče ta adila, ta adil znači ocijeniti nekog da da se prihvata njegov, e, da, da se on kao ravija prihvata, znači. E sad, šta je po pitanju tog e, ta dila? Kada, kada neko za osobu kaže da je on da je on pouzdan, da je sika od muhadisa. Da li je obavezno da pojasni što se prihvata, što je on sika, što je pouzdan ravija? Ispravno je po većini znači muhadisa da nije dužan da pojašnjava razlog što je osoba pouzdana. Znači dovoljno da kaže da kaže za njeg da je on znači sika, da je pouzdan, ili vidjet ćemo, vidjet ćemo izraze sa kojima se označava da neka osoba, da neki ravija pouzdan. Znači, nije dužno da kaže on niti griješi, e, niti, ovaj, ne, ne, ne griješi ni veliki grijeh, ni mali grijeh, ne, ne, ne jede vodu, ne, ne jede hranu stojeći, ne, ne radi ovo, znači, ne može pašati sve detalje ti. E, znači, da negira te stvari njemu. Znači, dužno kaže pouzdan i gotovo. Za razliku od džerha, Znači, e, džerhad znači da ocijeni nekog raviju da nije pouzdan, da se ne prima njegov hadis. U tom slučaju, po većini mu hadisa, mora navesti razlog što je neopouzdan, što nije u redu. Kada za nekog raviju kaže znači sa ocjenom, mi ćemo poslije govoriti o ocjenama, koje su ocjene imaju, da, da se kaže da nekog raviju ovakav ili onaka je, znači ta poznata, eh, poznata naz, naziv, znači eh, to imaju poznat izraz, znači nas, da napišemo čak, čak tu na tabla da bi, da bi se lakše razumijelo, kada kažu za nekog raviju da je on, da je on sali, yuktab hadisuhu ili da kaže kod njega da je, da je munker hadis da je metruk, da je vahin lovo ovo ili ono, znači svi ti izrazi Da bi to rekao za nekog raviju, traži se što? Gdje se to traži? Misli se u knjigama, biografijama, gdje se govori o ravijama. Znači, nije dovoljno samo da on njega, da on njega ocijeni negativno, nego se traži šta je razlog toga što ga cijenio negativno. E, I uglavnom, ovaj, ovdje u knjizi navodi, znači, da razloge e, kritike, negativne ocjene nekog ravije, da je obavezna osoba da spomeni zbog, zbog čega ne pouzan. I kaže Ibn Salah Wahada, kaže Zahiru muqarrafi fiqh ul usul. Vodakod Hatib Hafid, enahu medheb e imme min hufad il hadis. I kaže ovo poimanje ovako, da se mora spomeniti što je neki ravija nepouzan, kaže to spominju učenjaci fiqh, usul fiqa, i spominje, kaže uh, Hatib uh, Hafiz, kaže da je to u stvari medheb imama Hufadal hadis, znači muhadisa, znači uh, i nukada, znači oni naj, uh, najveći eksperata u hadisu, je bio taj mezeb. Kaže, poput imama Buharija, muslima i drugih, Buhari i muslima. Uh, znači, da nije dovoljno, a zašto, šta je ovdje zanimljivo? Kaže, zanimljivo ovdje, recimo, da kaže da imam Buharija i muslim spominjali su uh, E, doka, e, uzimali su određene ravije i spominali da u lancu prenosila su svojim sahihima, a za te neke ravije neko od učenjaka Mohadisa rekao da nisu u redu. Kako onda? Kako može Imam Buhari da, da uzme, da ga spominje, da prenosi od njega Hadisa? sam Imam Buharija e, spominje, znači navodi rivajete Hadisa kao prihvatljivim vjerodostojne od Ikrime, od Amra i Mrzuka. Znači dva, dvojca ravije koji su drugi, drugi muhadisi kritikovali. Zašto, zašto kaže imam Buharija uzeo njihove? Zato kaže što kritika njih dvojice nije pojašnja šta je problem kod njih. Ono, znači što imam Buharija znao za te ravi da su pouzdan, da su u redu. Onaj koji kritiko nije pojasnio šta je problem kod njih. Znači nije dovoljno reći nije u redu, jeste u redu. Nego mora spojasniti zbog čega. A mi možemo navesti klasičan primjer za Ebu Hanif. Vi znate šta je rekao ima Buharija u eh, Tahriku Lebija za Ebu Hanif. Ima muslim također dokaz, dokaz, navodio svojim rivajatom u svom, u svom sahihu od Suvejda ibn Saida. I od skupine, kaže, ravija ko, za koje su drugi muhadisti rekli da, da, da, da, da kod njih ima, da, da, da, da, da nisu pouzdani. Ali nisu pojasnili zašto nisu pouzdani. I tu je problem taj. I zato kažu, Uh, kažu da džerh la, la jesmut illa idha fusire sebe bubu, sebehuhu. E, znači, e, džert, kritika ravije ne prihvata se osim kad se pojasni šta nije ispravno kod tog ravije. A ne samo da kaže, dakle nije pouzan, nije u redu. I naravno sad se ovdje vraća na to, znači da li je, a, e, da li je za nekog raviju, da li je dovoljno od sa ocjenu jednog rada da, da dođe jedan muhadis za nekog raviju da svoju ocjenu pozdan, nije pozdan, tako dalje. Ili mora biti više, više muhadisa koji su govorili o tom ravi. Uh, uglavnom imamo jedno mišljenje, uh, i to je, Allah zna najbolje, mnogi učenjaci su prihvatili, da je ispravo mišljenje, da je dovoljno da jedan muhaddis, ekspert za nekog raviju, kaže da je on pouzdan ili nije pouzdan. A ne da kažemo, e, ne može se jedan, mora da više njih, mora više dati ocjenu o njemu i tako dalje. <clears throat> Dobro, ovo je sad, ovaj, ovdje, ovo ovaj, sad je lijepo, lijepo je, uh, mislim, lahko je za raviju za kojeg muhadisi skoro svi kažu da nije u redu, svi kažu da je u redu. Prihvatljiv, nije prihvatljiv. Međutim, šta ćemo za raviju koliko dođe, raziđu se muhadisi. Skupina muhadisa kaže, ovi eksperata koji ocjenjuju ravije, biografije pišu, da je, da je taj ravija pouzdan da je u redu, druga skupina kaže nije u redu ne prihvata se od njega. A to se često dešava. I onda nastaje problem da se prihvata hadis od tog od, od, gdje ima taj ravi ili se ne prihvata. Čemu se daje tu prednost u stvari? Da li se daje prednost oni koji kažu pouzdan ravija ili se, ili se prihvata od onih muhadisa koji kažu nije pouzdan ravija? Čemu se daje prednost? E, Ispravno je, na čemu je skupina muhadisa, kažu, ako je kritika tog ravije, kažu da nije pouzdan i pojašnjen razlog njegove nepouzdanosti, da se daje tome prednost u odnosu na ono koje je rekao da je pouzdan, jer u, u, u ocjenjivoj pouzdanosti nije razlog uopšte da moraš navesti detalje toga što je pouzdan. I daje se prednost, znači, onoj kritici koje, je pojašnjen, po, koje su pojašnjeni razlozi nepouzdanosti određenog ravije. Dok sad imamo drugo mišljenje učenjaka koji kaže, da, da kaže koliko je više na jednu stranu. Ako je više oni koji ga ocjenjuju pouzdanim, daje se tome prednost. Ako je više oni koji ga kritikuju, daje se njima prednost. Allah zna najbolji spravno je ovo prvo, na čemu je velika skupina muhadisa, a to je da je u pitanju tu onaj koji kritikuje nekog raviju da mora navesti razlog što je nepouzdan taj ravija. <clears throat> Dobro da li se prihvata rivajet, dobro, da, da, da ne idemo dalje, da spominam prvo ovaj, ovo ude što su spominjali. Znači, malo prije sam vam spominjao da, da kako se zove, da imamo, znači da imamo te ravije, <clears throat> Džerha i Tadila. Koji su to učenj, pardon, učenjake Džerha i Tadila? Ulema. Znači, često, često to možda čuti na našem jeziku. Kaže, ima Ulema Džerha i Tadila, govorila o tome i tome tako. Ko je, ko je Ulema Džerha i Tadila? Uglavnom, uh, znači, od pozna, nama poznati učenjaka, Ulema Džerha i Tadila, znači, među tabinima, početka idemo, Sejid ibn Musejib. Ili Sejid ibn Musejib, jedno i drugo se spominje za njega, moj ime pisao. Znači, on je bio od, od te Uleme. Znači, tabin, najučeniji, najveći tabin onda poslije njega Amir Šabi, naš Amir Šabi, poznati muhadis, veliki muhadis, on je taj koji je govorio i ocjenjivao had, uh, uh, ravije koji su prenosili hadise i pojašnjavao njihovo stanje. Muhammed ibn Sirin, pa onda uh, imam Zuhri, Muhammed ibn Šihab Zuhri, također od ulemi Džerha i Tadila. <clears throat> Zašto njih navodim ovdje? Jer ovi učenjaci koji su vam pisali poslije ovaj, biografije ravija, poput i mama Buharije, Ibn Abi Hatime, tako dalje. Oni su navodili odovi učenjaka da su za nekog raviju lekli ovako se ponaša, ovako ponaša, uzima se od njeg hadis, ne uzima se od njeg hadis. U tome je pojenta, znači. Znači, oni su prvi ti koji su govorili za ravije, koji su bili u njihove vrijeme, prenosi neki ravija, neki hadis, kaže taj ravija, recimo, spominje neku kritiku, znači, e, da on kao takav, od njeg se ne može uzmat. Znači, hadis i da je on zbog toga sporan. Ili da kaže neko harija, ravija da je sika, sika, sika, znači, najpoznaniji što može biti sikatu adli, tako da vidimo te izraze. Također, nakon Zuhrija, nakon Zuhrija ima Malik. Pa onda nakon imama Malika, Abdullah ibn Mubarak. Pa onda Jahja ibn Sa'id, Qattan. Onda imam Ahmed. Imam Ahmed. Nakon njega Buharija, nakon njega Muslim, nakon Buharije muslima Tirmizi, Nesai i tu ulazi Ebu Daud. A Tirmizi i Mesai, Mesai je poznan, Nesai je bio ovaj, jedan od eksperata hadisa. Nesai kad ocjeni neko gravi, da, da ocjen, znači to, to bude vrh. A imam Tirmizi puno se koristio od, od, od, od Buharije. Također je Budaut. Znači, ne znam da se uspjeli zapisati. Znači, to su to ulema, koja, ulema džerha i ta Znači, Sejid ibn Usaib, Amir Šabi, Mohamed ibn Sirin, uh, uh, Imam Zuhri, Jahja uh, ibn Qattan, Malik prije toga, Malik, Abdullah ibn Mubarak, Jahja ibn Sa'id, Qattan, Imam Ahmed, Buharija, Muslim, Tirmizi, Nesai, Jebu Daud. A onda, naravno, unutar ovog imamo drugi, drugi na koji su ovi učenjaci oslanjali. U njihovom govoru ocjeni neki ravija. I njih ima dosta više. Znači, nije redu možemo navrati. Znači, tu ima puno. Znači, imamo uh, šu'be, uh, Ma'amer, Hišam, Dostovaji, uh, e, uh, e, uh, Ibn Ujejne, Hošeim, uh, Ali ibn Medini, Jahan ibn Ma'in. Znači, sve su to bili eksperti koji su poznavali stanje ravija. I na njih se vraća, kada govori neko ocjer, neku, o nekim, znači, i pogotovo, znači, poslije toga, pazite, kada je došao imam Buharija, Muslim, Ebu Zura, Ebu Zura ibn, ibn Ebi Hatim, to je bio vrh plafona kada Ibn Abihati prenosi od svoga oca, ali on lično govori. Znači, za neke ravije, neke ocjene toga hadisa, kad spominješ ocjen nekog hadisa, kaže, rekao je Buzur, a tako je rekao Ibn Abihati, za neko ocjenio negativno, znači, to je, to je vrh, vrh po, pitanju, po pitanju tog ravi, po pitanju ocjeni tog hadisa određenog. Jer su bili eksperti, znači, za te stvari. <clears throat> Dobro, dosta smo i na bradu. Uglavnom da znate o kojim se menima radi, koji su učenjacima radi. Andalusam. أندلسا أندلسا أندلسا